saodat asri qissalari dardli bir ota horisa xotini bilan o'g'li mehmonga ketgandan so'ng bir hafta o'tgach kelgan mash'um xabar natijasida telba bo'la yozdi chunki toy qabilasi bosqinga uchragan birovlar o'ldirilgan boshqalar asir qilib olib ketilgan edi o'lganlar orasida xotini olib qochilganlar orasida suyukli o'g'li zayd bor edi yuragi hasrat o'tida yondi xorisaning darhol harakatga tushdi to'rt tomonga xabar yubordi zora biron xushxabar bo'lsa deb duch kelgan joyni so'rab surishtirdi biroq barcha urinishlari zoye ketdi jigar go'shalaridan hech qanday xabar topmadi kechalari ko'ziga uyqu kelmas kunduzi yuragi huzur halovat bilmas edi shundan boshqa dardi tashvishi yo'q edi ba'zan xilvatroq bir joyga chekinar g'amgin qo'shiqlar kuylab to'xtovsiz ko'z yoshi to'kar edi o'lgan xotinini unutgandek bo'ldi ammo o'g'li zayd uchun yuragida paydo bo'lgan hasrat dog'ini hech ketkiza olmasdi dalaga chiqdi lekin qo'li ishga bormadi ishlay olmadi qabiladoshlari uning so'nik chehrasini ko'rib achinar edilar ora sira oh chekib qo'yardi har oh chekkanda ichidagi otash alangalanardi endi uni qayerda ko'rib qolsalar ko'zi yoshli horisa deb ataydigan bo'ldilar bir kuni qabiladoshlari uning shunday deyayotganini eshitib qoldilar zaydni eslab tinimsiz yig'layman unga nima bo'lganini bilmayman ajabo sog' omonmikan yo bo'lmasa ajal olib ketdimi uni xudo haqqi hech bilmayman ollohdan uni so'rayman said o'g'lim qayerlarda qolding oh nimalar qilardi bir kuni seni qaytib kelishingni bilsam quyosh chiqsa menga seni eslatadi kun botsa yana seni o'ylayman esgan shamollar ham sening xotirangni olib keladi zayd men sanab chiqdim roppa rossa uch yuz oltmishta muncha ko'p bo'lmasa bilmasam lekin men bitta bittalab sanab chiqdim bu odamlar butlarning soni to'g'risida suhbatlashardilar chindan ham ularning katta kichik gavjum va tarqoq bir suruvni esga solardi muqaddas kabaning yon atrofida terib qo'yilgan edi ular zaydni zaydni aslida hayratga solgan voqea hajga kelgan ko'pgina odamlarning erkagu xotinning birgalikda qip yalang'och holda kabani tavof etayotganlari edi ayollarning ham erkaklarning ham egnida hech qanday libos yo'q edi oralarida ba'zilarigina ko'ylakchan holda kabani aylanardi qiziqib ulardan bu marosimning boisi nima ekanligini so'radi va shunday javob oldi bu insonlar kabaga gunohlardan xalos bo'lish uchun keladilar ollohdan o'z gunohlarini so'rar ekanlar yengil bosh bilan uning uyini tavof etishni noto'g'ri hisoblaydilar shu sababli yalang'och holda ziyorat qiladilar ham bu liboslarda senga qarshi gunoh qildik ham ayni qiyofada sening uyingga keldik deyish deyishni o'zlariga munosib ko'rmaydilar ular yo quraysh yo kinona yo huzoa qabilalaridan biron kishining kiyimini kiyib kiyimini olib kiyadilar va shu holatda xudoga sig'inadilar yoxud yalang'och tavof etishga majburdirlar nomlari sanalgan qabilalarning a'zolari esa ko'ylaklarni yechmasdan kabani tavof etishlari mumkin aslida shunga o'xshash bema'ni va ahmoqona ishlar qurashliklar tomonidan o'ylab chiqarilgan edi ehromlik chog'larida sutdan qatiq ivitishni suzma va yog' olishni so'ygan hayvonlarning yog'ini iste'mol etishni qildan o'rilgan chodirda hordiq chiqarishni taqiqlagan yana haj mavsumini harom deb e'lon qilgan quraysh va kinona huzoa qabilalaridan boshqa qabilalarning o'z liboslari bilan kabani tavof etishlariga ruxsat bermagan yo bizning kiyimlarimizni kiyib yo qip yalang'och bo'lib tavof qilasizlar deb turib olgan ham shular edi orada ayollarning ham uyanib uyalib qimtinib kaba atrofida aylanayotganliklari ko'zga tashlanib qolardi hatto bir ayol qo'llari bilan avrat joylarini berkitishga urinar va ziyoratgohni aylanarkan butun bugun vujudimning bir qismi hatto butun tanam ochiq ammo men ochiq joylarimga qaraganlarni la'natlayman derdi zayd bu g'aroyib hodisalarni tomosha qilib hajga uzoq yaqin shaharlaru o'lkalardan kelgan turli tuman musofirlar orasida aylanib yurdi bir payt yo'lning chekkasida suhbatlashib o'tirgan kishilarga duch keldi ko'zlarini ishqaladi qayta qayta ularga tikildi ular kal qabilasidan edilar zaydning qabiladoshlaridan biri uni ko'rar ko'rmas ana horisaning o'g'li zayd deb qichqirib yubordi kalbliklar suyunib ketdilar zayd ularning yoniga borib o'tirdi xush kelibsizlar xushvaqt bo'l yo zayd tuzukmisan tuzuk ham gapmi a'loman bu yerda nima qilib yuribsan zayd qabilasidan ayrilgandan buyon boshidan kechirganlarini so'zlab berdi hozir hayotidan g'oyat mamnun ekanligini bildirdi odamlar unga otasining ahvolini so'zlab berdilar uning hasratida jinni devona bo'lganini hamma joyni qidirib yurgani g'amgin qo'shiqlar aytishi tinmay ko'z yosh to'kishini ma'lum qildilar otamga salom aytinglar mendan xavotir olmasinlar men bu yerda hoshimiylardan muhammad ibn abdullohning panohidaman u dunyodagi eng ajoyib insondir menga qilgan yaxshiliklarni fazilatlarni hech unuta olmayman dedi qabiladoshlari sening gaplaringni albatta otangga yetkazamiz dedilar hadicha endi tijorat ishlarini yuritadigan karvonlarni boshqaradigan ishonchli odam qidirish tashvishidan qutulgan edi har kuni yangi bir fazilatini kashf etayotgan jufti halolini tobora qattiqroq seva boshladi totuv oila qurganini ayol kishi orzu etishi mumkin bo'lgan eng buyuk huzur halovatga xotirjamlikka endi yetishganini juda qisqa vaqt ichida tushunib oldi turmush qurganlaridan bir yil o'tgach hadicha o'g'il ko'rdi uni qosim deb atadilar arablar odatiga ko'ra ota ona tug'ilgan ilk farzandiga farzandining ismiga nisbat qilingan bir laqab olar edilar shunga binoan muhammad ibn abdulloh ibn endi abul qosim ya'ni qosimning otasi hadicha esa ummu qosim deb ataladigan bo'ldilar abdulmutalibning sevimli nevarasi muhammad al amin bir kuni bolaligini esladi va cheksiz sevinch hissiga berildi chunki qarshisida turgan ayol bir paytlari uni emilga emizgan halima assadiya edi kichikligida onasining ixtiyoriga topshirib kelganidan beri hech ko'rishish imkoni bo'lmagan edi xush kelibsiz onajon deya quchoqlashib kutib oldi enagasini suyukli enaga ham bunday iltifotdan juda xursand bo'ldi necha yillardan beri ko'rishmagan tuqqan farzandidek bo'lib qolgan jigar porasiga yetishishning hayajonini bazo'r bosib turardi bir paytlar o'zi emizgan shuning sharofati ila oilasi fayzu barakaga to'lgan murg'ak go'dak endi karvon bilan savdo qiladigan o'ttiz yoshlarga qadam qo'ygan jasur bir yigit bo'lib yetishgan edi makka xalqi haqli ravishda al amin laqabini bergan buyuk muhammad suyukli enaga onasini uyiga boshlab ketdi alohida izzat ikrom ko'rsatdi umr bo'yi unga bajonidil xizmat qilishga ham tayyor edi ammo sud onasi yana yana bani saad qabilasiga qaytishi kerak edi u yonida yigirma tuyadan iborat sovg'a bilan uyiga yo'l oldi avval shu bolaning hurmatidan uyiga baraka kirgan edi endi esa unga katta boylik mol mulk sovg'a qilindi buyuk amin ham qadrli enaga onasining sha'niga munosib tarzda izzat ikrom va tuhfalar bilan kuzatganidan xursand edi rivoyatlarga qaraganda suyukli enaga keyingi marta hunayn urushida urushidan so'ng kelib odamlar olamlarga rahmat bo'lgan o'g'lining huzurida musulmon bo'lgan bugun madinaning baqiy qabristoniga kirgan va chap tomondan yuqoriga to'g'ri 300 metrcha ilgarilaganlar yo'lning chap tomonidagi tufroq uyumining oldida bir muddat to'xtab shu yerga dafn qilingan suyukli onaning muhammad alayhissalom payg'ambarimizga sut bergan halima assadiya ekanligini nazarda tutib uning ruhi pokiga fotiha o'qisalar nur ustiga a'lo nur bo'lardi agar shu qabr chindan ham uniki bo'lsa hazrati enaga umrining so'nggi kunlarida madinaga hijrat qilgani va aziz ruhini shu yerda tuproqqa taslim etgani ayon bo'ladi soyib ibn abdulloh halol bir odam tarbiya ko'rgan insofli savdogar edi yetimlarga mehr shafqatli ekani mehmondo'stligi qo'ni qo'shnilar bilan ahil yashashi hammaga ma'lum edi shom va yamon tomonlarga tijorat safarlariga chiqar yilning ma'lum mavsumlarida ochiladigan mashhur bozorlarga qatnar edi soyib shu boz, bu shu bozorlarga qatnaydigan hadisha xodimning nomidan savdo sotiq qiladigan muhammad ibn abdullohni juda yoqtirardi uning oldi sotdi chog'idagi halolligiga odamlarga bo'lgan munosabatiga munosabatidagi nazokatiga qoyil qolardi xoh makkada bo'lsin xoh safar chog'larida o'zini tutishi har jihatdan havas qilsa arzigulik edi holbuki shaharda tanishlarning orasida boshqacha safarga chiqqanda mutlaqo boshqacha bo'lib qoladigan kishilarni soyib ko'p ko'rgan edi elda oldi sotdi paytida o'z molini ortiqcha maqtaydigan xarid qilishda biron ayb topadigan ko'z so'zlari ishonchli bo'lishi uchun butlarni o'rtaga qo'yib qasam ichadigan mug'ombir savdogarlar ham ko'p edi birovning nomidan narsa sotadiganlar esa ko'pincha makonlariga qaytib kelganlarida ahvolni ro'y rost gapirmasdilar muttahamlik qilardi ya'ni bozorda qo'lga kiritilgan daromad boshqa bo'lardiyu sarmoya egasiga hisobi berilgan daromad boshqa tijorat ishining ko'p nozik jihatlarini tijorat paytida o'rgangan shu asnoda aql bovar qilmaydigan talay hiyra nayranglarni ko'rgan soyib bunday insofsizlikdan dili og'rir halol bir savdogar bo'lish halol daromad evaziga qorin to'ydirishni hamma narsadan afzal bilar edi bir kuni o'zi ixlos qo'ygan muhammad ibn abdullohga hamkorlikda ish qilishni taklif etdi bu hamkorlik vaqtinchalik bir ish edi bozorlarda hamkorlikda mol olib sotish bozor tugagach yoki mollar sotilgach daromadni teng bo'lishib olish ma'nosidagi hamkorlik edi bu ikki tomonlama shartnoma tuzildi bu hamkorlikdan ikkalasi ham mamnun bo'ldilar bunday hamkorlik do'stlik keyin ham davom etdi bu hamkorlikning yoqimli xotiralari uzoq vaqtlargacha unutilmadi yillar o'tib uchrashib qolganlarni ham quvonch bilan esladilar abdulloh ibn abu hamsa abul qosimdan bir miqdor mol oldi lekin yonida mol haqiga yetadigan miqdorda puli yo'q edi ammo u insofli kishi bo'lgani uchun keyinroq qarzini olib kelishiga izn berildi aniq bir kun tayinlandi shundan keyin abdulloh meni falon yerda kutasan yo abul qosim falon soatda uchrashamiz dedi so'ngra xayrlashdilar va'dalashilgan kun yetib keldi ammo abdulloh ibn abu hamsa kelmadi bir ozdan keyin kelib qolar deb kuta boshladi oradan bir necha soat o'tdi biroq hech kim kelmadi oqshom tushdi hamki hech kim kelmadi muhammad ibn abdulloh kechasi shu yerda yotib qoldi ertalabdan yana abu hamsa va'dasini ustida chiqadi degan ilinjda to kechqurungacha intizor kutdi abdulloh va'dasi eshigiga tushib kelishilgan joyga yugurib kelganida uchinchi kun ham o'tib borayotgan edi ey yigit mening toza adabimni berding uch kundan beri seni shu yerda kutib o'tiribman dedi abdulloh uzr so'radi maqsadi uni aldash bo'lmaganini yonidan yodidan ko'tarilganligi sabab shunday bo'lib qolganini aytdi abdulloh keyinchalik shu voqeani eslar ekan agar men uning o'rnida bo'lsam bergan so'zimning ustidan chiqay deb uch kungacha kutib o'tirmasdim kutgan taqdirimda ham qarzdor kishi mendan bunchalik oson qutulmasdi degan edi kalb qabilasining haj safaridan qaytgan kishilari to'g'ri uylariga kirib bordilar hech kim gaplashmay dastlab butlarning qoshiga yaqinlashdilar qo'llarini unga surkadilar ketayotganda ham shu alfozda xayrlashgan edilar arablarda odat shunaqa edi safar davomida xaloskor bo'lishlari baraka keltirishlari va tahlikalardan muhofaza etishlari uchun shunday qilinardi birozdan so'ng ko'zlari yoshli xorisani topdilar xushxabar keltirdik ey xorisa o'g'lingni topdik dedilar xorisa hech kutilmagan daqiqada bunday xushxabarni eshitib es hushini yo'qotib qo'ydi ularning qo'yniga osildi rostmi qasam iching tangrilar nomidan qasam iching yig'lashni ham sevinishni ham bilmasdi bir amallab o'zini tutib oldi so'ngra ukasini qidirib topdi bor boyligini bir xaltaga solib ukasi bilan birga yo'lga chiqdi safar uzoq davom etdi har daqiqa soatlar kabi cho'zilgandek bo'lib tuyulardi horisa betoqat edi go'yo oxiri yo'qday tuyulayotgan yo'lga qayta qayta tikilar ayovsiz qizdirayotgan quyoshga yolvorgudek boqar bir daqiqa bo'lsa-da ertaroq makkaga yetish uchun tuyasini tinmay qamchi bilan savalar edi tezroq tezroq yur jonivor zaydimni juda sog'inganman derdi yo'l bo'yi otashin she'rlar o'qib bordi ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni artib ham o'tirmadi nihoyat aka uka makkaga yetib bordilar duch kelgan kishiga muhammad ibn abdullohni qidiryapmiz der edilar yana bir necha kishidan so'radilar hamma ularga hoshimiylarning manzilini ko'rsatdi nihoyat bir kishi uni kabaning oldidan topasiz dedi bayt yoniga keldilar so'radilar ko'rsatishdi horisa ko'rsatilgan odamni ilk bor ko'rishdayoq izlagan odamini topganiga qalbida zaydni beshak qutqarishiga qat'iy ishonch tug'ilgan edi bu muborak chehra marhamat va shafqatga to'la bu nigohlar inshonch tug'diradigan bu sumbat bir qarashdayoq horisaga ko'p narsani anglatgan edi al amin senmisan ey purziyo kishi ha menman ya'ni abul qosim muhammad ibn abdulloh ibn abdul muttalib ha ha menman maqsadingiz nima horisa yutindi so'ngra maqsadiga o'tdi ey abdullohning o'g'li ey abdulmuttalibning ey hoshimning o'g'li ey qurayshlarning buyugi sizlar haram xalqisizlar va harami sharifning qo'shnilari sizlar baytullohning yonida mahbuslarning asorat kishanlarini yechib musofir va ochlarni to'ydirasizlar sizlar bilan birga bo'lgan o'g'limizni so'rab keldik sen uni ozod qilishimiz uchun xohlagan narxingni aytib bizni shod xurram va minnatdor qil biz senga o'sha pullarni beraylik uning evaziga sen o'g'limizga erkinlik ber horisaning kuyib pishib aytgan bu so'zlarini diqqat bilan tinglagan abul qosim unga shunday savol berdi o'g'lingiz kim zayd ibn horisa sizning taklifingiz durust ammo buning boshqa bir chorasi ham bor qanday chora zaydni shu yerga chaqirtiramiz istaganini qilsin agar siz bilan qaytib ketishni istasa marhamat olib ketaverasiz u holda qutqarish uchun pul berishingizga ham hojat qolmaydi agar men bilan qolishni istasa u holda men ham tanlagan kishini zinhor hech narsaga almashtirmayman xudo haqqi sen o'ta darajada insofli va adolatli bir kishi ekansan biz sening taklifingni bajonidil qabul qilamiz zaydga xabar berildi Xorisa hayajondan titrardi nahot bir necha daqiqadan so'ng jigar go'shasini ko'rsa nahot uni bag'riga bosib yuragining hasrat dog'larini yuvsa nihoyat Xorisani Xorisa qo'lini peshonasiga tutdi ko'z oldi qorong'ilashib ketdi o'rnidan sakrab turdi o'g'liga yopishdi mahkam quchoqlab to'yib to'yib o'pdi hidladi ota bolaning uzoq ayriliqdan keyingi uchrashuvi o'ta ta'sirchan edi sevinch ko'z yoshlari bilan yo'g'rilgan bu holat bir muncha vaqt davom etdi ey zayd bu odamni taniyapsanmi ha mana bu kishi otam bunisi esa amakim otang seni olib ketish uchun kelibdi mening senga bo'lgan mehr muhabbatim shafqatimni o'zing ham juda yaxshi bilasan hozir yo meni tanlab shu yerda qol yoki ularni tanlab uyingga bor zayd hech ikkilanmay javob berdi men hech kimni sizdan ustun qo'yolmayman sizdan afzal ham ko'rmayman siz menga ham ota ham ona o'rnidasiz albatta siz bilan qolaman horisa quloqlarining qizib ketganini his etdi qaroring qat'iymi zayd bizni emas uni tanlaysanmi ha horisa hushidan ketib qolayozdi amakisi ming afsus jiyan nahotki sen ozodlikni emas qullikni tanlaysan qul bo'lishni otang va amakingning panohida bo'lishdan ustun qo'yib o'z yurting va go'shangga qaytishni istamaysan men buyuk bu buyuk insondan ko'rgan yaxshiliklarimni hech narsaga almashtira olmayman uning yonida qolaman horisa hamon tush ko'ryapman deb o'ylar edi o'g'lim biz hazillashish uchun kelmadik dedi men ham hazil qilayotganim yo'q otajon rost so'zlayotirman ortiq xorisaning qo'lidan hech narsa kelmas edi shu payt abul qosim muhammad ibn abdulloh zaydning qo'lidan tutdi kabaning hijr deb ataluvchi qismiga olib bordi va bir toshning ustiga chiqardi va u yerdagilarga xitoban ey insonlar shohid bo'linglar zayd mening o'g'limdir uni o'zimga farzand qilib o'layotirman u mening merosxo'rim bo'ladi dedi xorisa va uning ukasi bu so'nggi xatti harakat natija ostida yonayotgan yuraklariga muzday suv sepilgandek bo'lganini his etdilar endi bo'lar ish bo'ldi deyishdan o'zga chora qolmagan edi shundan bundan keyin zayd ibn horisa emas ibn muhammad deb atalajak uzoq yillargacha shunday bo'lib qoladi horisaning zayddan ajralishi qiyin bo'ldi necha yillar uning hasratda kuyib yongan beto'xtov oqqan ko'z yoshlaridan rangi siniqqan nihoyat uning xabarini eshitib bor yo'g'ini yuklab qush bo'lib qanot yoyib uchgudek bo'lib yetib kelgan umidlari katta edi ichida ming xil his tuyg'u jo'sh urgan horisa uyiga ajoyib bir inson bo'lib qaytdi hidi hamon dimog'idan ketmagan suyukli farzandidan judo bo'lish taqdiriga yozilgan ekan ammo o'g'li endi asir emas edi erkinliklardan mahrum bir qul xizmatchi emas edi qo'llaridan zo'rlik bilan tortib olinmagan edi otasi va amakisini ham seva seva tark ettiradigan darajada sevilishga munosib deb bilgan nur yuzli bir insonning yonida qolishni shaxsan o'zi afzal ko'rgan edi horisa ba'zan shularni o'ylab ko'ngliga taskin berar ba'zan g'unchadek jigar go'shasini ortiq ko'rmasligi esiga tushib yig'lab ketar edi qo'ylarning ko'pligi bilan shuhrat qozongan kalb qabilasi uzoqdan ko'rina boshlagan boshlaganda hamda horisaning soqolidan hamon yoshlar dumalanib oqar edi hadichaning yana hadicha yana bir o'g'il ko'rdi uning ismini abdulloh qo'yishdi juda chiroyli juda yoqimtoy bu bolaga otasi toyyib tohir laqablarini bergan edi ba'zan abdulloh ba'zan toyib ba'zan tohir deb suyar edilar uni yeru ko'kka ishonmasdilar oradan bir necha oy o'tdi avval qosim so'ngra abdulloh hayotdan ko'z yumdilar bu judolik ota onani chuqur qayg'uga soldi zayd ham o'zi kechagina yelkasiga opichib o'ynatib yurgan bu go'daklarning vafotidan qayg'urib ularning ota onasi bilan birga yum yum ko'z yosh to'kdi keyinroq hadicha xodim xonim birin ketin ruqayya zaynab ummu gulsum ismli uch qiz ko'rdi uchala qizcha ham istarasi issiq nurli go'daklar edi qizchalarni ko'rgan odamlar olloh bu oilaga alohida lutfu karam ko'rsatmoqda deyishdan o'zlarini tiya olmasdilar hadicha bir qarashdayoq kishi diqqatini tortadigan ko'ngillarga osudalik bag'ishlovchi farzandlar tuqqanidan eriga farishtalarni yodga soluvchi go'daklarni hadya etganidan xursand edi go'dakligidayoq o'lib ketgan farzandlari qosim bilan abdullohning hasratini bu qizchalariga qaraganda unutar ba'zan ba'zan yuragida og'riq paydo qiladigan darajada achchiq xotiralar bu go'daklar tufayli esdan chiqar edi muhammad birin ketin o'lib ketgan go'daklari uchun achchiq achchiq ko'z yoshlar to'kdi ammo ko'nglini bo'shatar ekan taqdiridan rozi ekanligini ham aytardi demak shunday bo'lishi kerak edi deb o'ylardi farzandidan judo bo'lganda yetuk insonga yarashmaydigan dod faryod chekib yig'lash yoqasini yirtish kabi qiliqlar unga xos emas edi ketganlar uchun kuyib pishishdan ko'ra keyin tug'ilgan qizlar tarbiyasiga e'tibor berish muhimroq edi shunday bo'ldi ham bir birlarini sevgan tushungan hurmat qiladigan har qanday muammoni ham murosai madora bilan hal etadigan bu ota ona qurgan oila ushbu go'daklarning porloq ruhiy olamiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi ular urush janjalini yomon so'zni bilmaydigan uyat so'z eshitganda yuzlari lov lov yonadigan hayoli andishali qizlar bo'lib ulg'aydilar ota ona farzandlari odobidan mamnun edilar ularni ko'cha emas aynan mana shu oila ko'rgan tarbiya oila tarbiyalagani ko'zga yaqqol tashlanib turardi ko'rganlar muhammad ibn abdulloh hadichaning farzandlari bunday bundan o'zgacha bo'lishlari mumkin emas deydigan noyob gulg'unchalar bo'lgan edi bu qizlar ko'chada o'ynab yurganda bolalar uylarida bolalar uylaridagi butlar haqida ham bahslashardilar shubhasiz bu hol uyda ota onalarning ota onalardan eshitgan gaplarning natijasi edi ba'zi bolalar hatto qo'lidagi oxirgi xurmosini ham yemasdan buni sanamga yediraman deb uyga qarab yugurib ketardi birozdan so'ng o'sha bola yana qo'lida xurmo bilan qaytib kelib sanam yemadi derdi so'ngra yemasa yemasin o'zimning og'zim yo'qmi deb yeb qo'yardi bolalarning bunday ayanchli ahvolini ko'rib zaynab o'zlarining uylarida sanam yo'qligigini eslardi ruqayya opasidan so'raganda otam ular ham ko'chadagi toshlardan biri deydilar deb javobni deb javob bergan edi kun sayin ulg'ayib husniga husn qo'shilayotgan qizlar qarilik sari yo'l olgan onalariga uy ro'zg'or ishlarida yordamlashishar og'irini yengil qilishar edi hech bo'lmasa hali beshikda yotishdan boshqa narsaga kuchi yetmaydigan yig'lash o'rniga kulimsiraydigan ummu gulsumni ovutishda unga yoqimli ovozda alla aytishda yordamchi bo'lishar edi mahalladagi ba'zi bolalar kabi orsiz badaxloq emas edilar bu ham hadisha xodim xonim uchun yuksak ne'mat edi ularga boqarkan kim biladi otalari shu yoshda qanaqa bo'lgan ekan deb shirin xayol surardi birin ketin qosim bilan abdullohni olib ketgan ajal bir kuni kelib endi endi ochilayotgan bu gulg'unchalarni ham olib ketarmikan yoki kun sayin chiroy ochib borayotgan bu go'daklarning ulg'ayib biron go'shaga kelin bo'lib boradigan kunlari ham keladimi ular esa beg'am beg'ubor holda hadicha xonim tevaraklarida yugurgilab o'ynab borishar ba'zan yonoqlarini tutib bitta o'pib qo'ying otajon bitta o'pib qo'ying onajon deya erkaliklar qilishar edi hadicha onamiz shu şo, bu shodon qizchalariga qarab turarkan yuraklarning tub tubini bu hazin o'ylar ishg'ol etardi allohim sen nimani xayrli deb bilsang shuni qil der edi go'yo nur yuzli ambar hidli muhammadimning hurmati uchun bolalarimni o'zing asra allohim deya iltijo qilardi u fil hodisasidan o'ttiz yil keyin makka aslzodalaridan biri valid ibn mug'ira ham o'g'il ko'rdi kelajakda nomi islom tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan bu go'dak mashhur xolid ibn valid edi tutgan joydan kesadigan qo'rquv nimaligini bilmaydigan bu inson bir inson bo'lib yetishajak u musulmon bo'lguncha ham musulmon bo'lgandan keyin ham jasorat mardlik va dovyuraklikning jonli timsoli bo'lib tanilajak valid arslon bolasidek bir farzandga ota bo'lganidan bag'oyat xursand edi